mu da warhaka sannan mu kuma da farin cikin sake kasancewa da ku wani ci gaban shirin na gobe da labari muna nan dai a cikin littafin ne mai suna wata kusa mun tsaya a inda alhaji adamu ya kira kanwansu wato rahim inda suke bayyana masa cewa za su haɗa aure da ɗan gurin ƙaninsu malam awali wato ba? da kuma ɗan ɗan mu mujibu haka sun nuna musu ba ta yarda ba domin ita ta haife shi kuma yamsa da jibril na cewa sai ku biyo mu domin ji wanda za ta kara Mara Adamu suka bada cewa zai ɗan ta wannan wato ba, ta fi diyar a Harira ko kinki ko kinso kasasa wacce bata san daɗin zumunci ba cikin sauranta nan da ta kalle da kuka ta shiga haragaga mu dan sun ƙarya abin da ya janyo hankalin duk kuma a gidan suka yi cirko cirko a tsakar gida suna jin abin da take faɗa na ta zuma ya ta ce kin zo ta sabuwa kuma auren ba da Muke yar boko da ɗan boko sannan nan da kwana biyar za a haɗa auren su da Wisa ba shiri ba sanarwa Mariya ta ce ko a kaita da biyu da littattafai don ba da mahaifiyarta ta tanada a kin ga yau sai dai ku yi musu rana a gaba ta tsoma musu baki duk ba ta shiga sai jangulma ta gulmatan ta tace ai kuma su sun ɗan masu zuciyar ne kun san tuwon ɗan dangi ba ruwa wannan ya miƙo gari wannan ya miƙe sai ku ga an tuka kakkoran tuwo ya rikici ce sai ki fito fili ki ga mana ba mu da dangi tunda ita tana da dangi da yawa har a birni in birnin marowata ma ga uwar da za ta na mata har a san yake yar sanjoji mariya ma ta amshi ta fara jefo mata zafafan kalamai ganin idan ta ci gaba da tanka muku za ta hautsa na gidan dama a hautsa ne sai ta kare su ta wuce ɗakin ta ta bar su suka ci gaba da rabbi akan maganar da ta aje musu haka aka rabu baran-baran sai a hannu riga tsakanin rahim da ƴan uwanta ba ma tana ɗaki tana aikin kuka a yarin jin da kai ba ta ce san ba ta yarda da auren ba shine ita ma take kuka akan ba ta ce a haƙura da wannan haɗi amma da farko da aka gaya mata tare da nasiha da illata ta yi mata yana tsar mata da zuciya ce na'am da haɗin iyayen nata amma yanzu tun kalaman goggo ya sa ta ji san ba ta san haɗin auren nasu baban ta ya shigo shi ma da sana ta lallashi shi ba da tabbacin idan an samu matsala da gogonta to tabbaci hakika ba za a sami matsala da mujibu ba nan ba zai iya musu da su ba ba zai taɓa. ba mata haɗin auren su ba a washe gari tsara kwana wata ɗaurin aure malam adamu ya shirya ya tafi gombe Idan da mujibu ke zama daga nan yake tafiya makaranta gidan aminin mahaifinsa ne da suka taso sun suna yara a duk. harkar kasuwanci ta dawo da shi har hajar gidan kansa yake zaune da iyalansa a bakin Alhaji Sani wato abokin mahaifin Mujibu na gidan kenan ya sami labarin su Mujibu sun tafi excursion sun zuwa Lagos da Oyo ko kwanan su daya da tafiya za su yi kwana biyar da Malam Adamu ya tunani sai ya ga sai ranar tsawon aure zai dawo da bayyana wa Alhaji Sani abin da ke faruwa ya ƙara da cewa shi yasa nazo, in sanar masa da kaina in yi masa bayanin yadda zai yi kyakkyawar fahimta ta ga faruwar al'amarin saɓanin yadda idan ya zo ya yi wa al'amarin bahaguwar fahimta muddin har uwarsa ta fara shaida masa al'amarin inda ta nuna rashin amincewarsa ita ta fi son ya auri bare har aminiyarta ni ban taɓa ganin inda ka so na waje fiye da ɗan uwanka ba duk kuwa irin amintakar da ke tsakaninku da mutum ai wata kusan ko ji wata ko yaya ne da lokacin jini ba ne. alhaji sani ya ce ai su mata al'amarin su yana da ban mamaki suna da zumunta ta ziyarar ɗan uwa amma rukun amanar zumunta har cikin zuci kuwa ko namiji in banda abin ko jini ya karan ruwa ne ka ba kusa ba ni ma nan na so a haɗa su da iyaka ban ga wa kowa ba a zuciyata kawai nake wannan sake sake saboda kyawawan halayen mujibu yaro ne na gari ne addini ba su da neman na kansa dan ka duk da karatu da kaje ke yi amma bai hana shi neman kuɗi ba sana'a yake yi a garin nan ni na kara masa karfin gwiwa yana tallafa kansa da mahaifiyarsa da kallonsa tunda shi ne namiji babba Allah ya sanya alkhairi sai yi kokari in zo in halarci ƙorin auren shi kuma da ya dawo zan tura shi ni ma nan zan fara yi masa bayani alhaji sani ya tashi ya shiga can cikin ɗakin sa ba jimawa ya fito da kuɗi a hannunsa ya miƙa wa malam adamu sannan ya ce ga wannan na biya wa ta talaki duk da ban san me kuka yanke ba yana dubu talatin ne malam adamu ya shiga zuba godiya ya ce sun gode alhaji Allah ya saka da alkhairi ya ƙara buɗe sadaki dama mu ne za mu bada kuma idan aka ɗaura aure ba a lokacin za a kare ba tunda abin ya zo a ƙwararren lokaci za mu gyara masa ne cikin gidan da mahaifiyarsa take zaune mu fitta masa sa a cikin gidan su fara zama tunda shi ba zama yake ba nan gaba sai a yi tunanin abin yi alhaji sani ya ce wannan duk babu matsala Allah dai ya dawo da shi lafiya ya ce amin mustapha yana zuwa ya sami labarin abin da ke faruwa ya yi murna a dalilin ɗan uwansa aka ba kuma su sai da ne akan waye muji ji sannan ya sa alinin sa bakin cikin rasa kasancewar ya san ya ƙwalla faransa a kanta shi yasa ya gazawa ya je ya ga wa ta sabu lallashi da ban hakuri ne ɗauki dauki hakan a matsayin kaddarar da ke zuwa wa mutum daga kasan daga Allah mujahid ya nuna tauhidi dan bai yi tarayya da kaddarar ubangiji ba a cewar sa dama muni baba ma kansa da kuma wani baya auren matar da ba tasa ba yaran gidan inna Amina a can Gondo kuwa ba su da labarin me ke faruwa a dukku sannan Muniba ta zayyana wa innarta Alaƙar soyayya da suka kulla ita da ɗan uwanta Sadiq ɗin Inna Amina a cewar Muniban kun ga auren zumunci ake so a yi maka, Da an tsara da Sadiq ɗin da shi ma har ɗan uwa kuma ɗan gida ne kuma shi take so shi ma yana son ta. Saɓanin Mujib da ba ta da tabbacin ko zai yi amanna da wannan haɗin iyayen shi ma ta san a can gwande ba zai rasa wacce yake so ba in yanta ce shi dai ina yadda jaddada miki yi haƙuri ki bi umarnin iyayen insha Allah za ki ga alkhairi ta biyo bayan auren ku shi ma mijin na tabbata ko ya da yakini a kansa ba zai nuna bitirewa ba ko da zai dawo da tarar da irin bitirewar da gungun ku ta yi ba zai goya mata baya ba maganar sa duk kuma ni da ki ga ya nuna ba yana amina ma ba mu taɓa yankin da ita ba ko kuma ba ta sani bane ni ba ta ce ta sani in ta taɓa kira na muka yi maganganu akan haka in na tafi. kun gani ta yi nauyin da kuma ni duk zuwan da Sadiq ya yi gidan nan ban taɓa lura da wani abu a tsakanin ku ba ai da tuni na sanar da babanki kun ga da ɗan uwansa suka kira shi ba ya gabatar da maganar duk yanzu kuma lokaci ya kore tun da har Sadaki ga su can uban ɗakinsa a gombe ya bada bakin alƙalami ya riga ya bushe sai yanzu ku da addu'a Allah ya sanya albarka a auren da ba ku zaman lafiya da bikin kinu a tsakani bari in tashi in yi tuni kin san na ga miki da zan je don in sanar da yaya Amina akwai wasu ɗan maganganu da za mu tattauna waɗanda ba zai yi a waya ba na in ji can ina san gombe in kuɗe da ɗan wata Amina ta kwance mata zare da abawa na abin da ke tafi da ita da maganar ɗaura auren mu ni ba nan da kwana uku ina Amina ta na kai ko da al'ajabi da alhini take ikon Allah sai kallo wannan al'amari daban al'ajabi yake wannan yana nan yana nan ta lissafi idan ya kammala karatu ita ma a lokacin za ta gama ta yi auren su inda sun zage ta kansu suna son juna a so ba rabar ka haka Allah ya kaddara Allah ya sa albarka Ka ba su zaman lafiya mujib ai yaro na kare na tace wallahi dan san da mujib magana haka tsakaninta da tsana ba kuma duk wanda yake ban taba lewa ba sai ma yaya inda kin sani kada kin rawa ne shi ma an san gida ne ba da shi za a yi amma yanzu ga shi za ta ga matsalar gogonsu inda ta nuna wanda ke gaba ko da ɗan aminiyarta sai ni ya haɗa auren shi kun ji fara to har za ku so ba ne ne da naka inna amina ta ce yanzu ita da hutun ce ta ce ba ta san auren mu ne da mazubin ta fi son sa da ɗan aminiya ta zumuncin zamani da yawa tunda har za ta fi son ɗan aminiya da ɗan ɗan uwanka na jini ni ba za su ƙare ta mu a bamu muna son a bar mu ta da jin daɗin zama da mu yadda yake saboda rajin fitinin ya halitta ce Allah ya yaye mata yanzu fitinar ta kada ta shi daga kai ta koma kan mu ne yi ba balle za su zauna gida ɗaya. an haɗa ya da fitina kawai sai dai Allah ya kare mana ita Ina amma ta kwala wasu kai kira duka su jiran suka shigo suka sake shi da inna a karo na biyu Ina ya ta duje su tace za a daura auren ɗan uwarku nan da kwana uku ba ɗaya suka zaro da waje suka ce wata ƴar uwar tamu take muni da mana ko ta za ta ta ce mama muni ba ta suka ce ita da wa Ina na ta ce ita da uwar ta mujubi ta ta ta ki ko sai da ce an wajen gwagwarar hun wanda ke karatu a university ta shiri mama ta ce ƙwarai sun gane su shi ne nan da kwana uku kautar ta ce mama to ya haka gaskiya ina an yi son muni ba ba sai a tambaye ta ba a ba ta wani shi mujibu din dama yana son ta ne in ya tace mujibu bai taba cewa yana son ta ba ko kuma su ne suka haɗa auren shi ba ma yana bai san za a ɗaura auren ba an ce daga makaranta sun tura su lego ana ɗaurin aure zai dawo sai ya dawo zai ji ko ta gaisa shi take hmm, a sama bai sani ba shine ne za a tusa mana ɗan uwarmu tana ƙasa da karatunta ko aure ma bata isa ba za a ce sai an yi mata aure ai ba sai a ba ta wanda take so kawai za a tuce ta mama ta ce ya rufe ta haka na wanki ko kin fi iyayenta sanin abin da ya dace da ita ne to wallahi kama baki in ba haka ba ba za ku dukkan ba in ba za ku je ku zuga ta ba ta dubbure wa iyayenta ku da za ku je ku lallace ta ku ba ta shawarwari na gari ina mata yadda za ta zama auren ta lafiya tunda kuna ɗan karanta karanta a'a ko kuma ku nemi kuna soke burusi a al'amarin ku a hirɗinku kada in ji wata magana mara daɗi ta fito daga bakin ku yi mata fatan alkhairi ne kawai ku tura ta da addu'a shine soyayyar ku a gare ta a matsayin ku na ɗan uwanta suka ce shi ke nan mama Allah ya shi mu alkhairi yanzu za mu tafi dukkan ku ce sai zuwa jibi ana gobe kawai aure amma ku bari abban ku ya dawo sai mu ga abin da zai ci tunda ita ba a lokacin da ta tare ba sai sati ya zagayo suka fita suna saka tattauna wannan abin al'ajabin kautar take ni ne mu jikin ban gane shi ba yana ga har kun gane shi Siri ta ce, "Sai shi, inda da manta ne." Wani dogon farin ɗan gayi wanda baban shi ya rasu muka raka mama gaisuwa, muka gan tare da yayan Mustafa. Har suka zo wajen motar mu, mama ta yi masa gaisuwa. Kin gane shi yanzu? Kausar ta ce, O ce na gane shi, gaskiya ta yi da shi." Yana wani mutuwa sosai. Siri ta "An gane ya haɗu yadda suka san haifaffen cikin gombe." Haka yake, ya suka kyawa mu Ko ba komai, sun dace da mu ne ba, ko da ma wasota. In kuma baya su wallahi a daura auren da yayi su da kofar take a wannan hadin na iyayen su babu mai fada shi sai dai wani ikon Allah ko idan ɗayan su ya mutu amma ko suna so ko ba sa so har su an ɗaura da sun yi niyya idan mun je har sun ta kawai za mu yi da mama ta ce na ba ta bar ba ko da suka shirya yadda za ta bullo wannan biki na bagatakan ina ne ta ce a bar komai na kayan ɗaki a hannunta za ta yi daga gombe ranar juma'a ita ce ta kasance ranar tsawon ƙaran mu da mu ba ranar alhamis shirye-shirye duk sun kankama a gidan gidansu Muniba da gurin iyayensu Yisa idan kan innan ta ce ba za ta taro ba sai idan za a yi tarewa shi yasa ba ta su kowa ba bata kuma yi shirin komai ba a gidan gidansu Mujibu ma babu wani shiri daga ta take yi a haka ne kanwar mahaifiyarsu da ta sallama gidan tun ba ta zata da gwaggon ba ta ce ko da ɗan aure ban ga kina shirin komai ba to ce dada wannan shirin zan yi tunda ba tarewa za a yi ba kuma ni ne nawa ko tarewar ta zo tunda ba ni na kulla auren ba sai da suka kulla ai su za su duk wasu hidima da ya ta harzuka domin ta kawo wuya take kuwan kira wace damar rayuwar ki ne kina cikin hankalin ki kuwa to kuwa san mutumanci zumunci to wallahi ki fita kai ki ki ban ta hayya da auren nan in ba haka ba za su kuma a yi auren zaman su lafiya bayan barin yanzu ta ɗan uwanki ɗauki ta tashin tsama ita ce abin tsaman nuna da kike nuna wa uwarta yanzu ta tashi ta dawo kanta kenan to ta kama mutuncin kai tun kafin ya tarwatse daga gare ita hajjiya harira da kike takama za ku ƙulla aure tsakanin ƴaƴanku idan ita ba ta na gaba ai kina da in ban da shi ne irin naki da san zuciya yanzu haka ya aiki a aure ɗaya mace ba ta wurin ta zo ta nuna hali irin na uwarta irin ta mayar da marigayin mijinta kafin ya mutu ba shi da kataɓus a gidansa ita ce mai jure gida shi ma ta juya Wajen manta da halayya Aminu ta ce in ƙara tuna miki domin ma'ar garin nan ba mu manta ba ko da yake sun jawo ruwa an shirya ta dukan tsaya babbar yin da ta shiru ne tana jin faɗin da abdanta ke mata domin ce gun mahaifiyarta kun ga kenan wata ce kuma ga tsufa kuma dole ta mutunta furfura kasancewa ta tsufa ku. wanda tana tare da haka al'amarin yake amma ta mace da aure ɗan hajjia ita alaka wautar a hakan ba zai yi da ɗanta ba saboda sanin sirrukan jiya da suka yi da aliniyar tata wanda ita bata ta hajjia hariya ta riga ta yin sammako a sanin komai na duniya ba ita kanta tsattata mai buɗaɗɗen ido ce kafin da ta bar gidan gwagwarhin sai da duk da mata to wato ya shi na masu zuwa ɗaurin aure saboda abokan baban su mujibu da abokan mujibu na nan doku da na gwande da za su halarci ɗaurin auren duk da mujibu ɗin baya nan ta tabbatar wa da gada za ta yi komai da ake yi sannan da duk bar gidan ta nufi gidan su yi ba ba sai gari da safe za a ɗaura auren ne misalin sha ɗaya na safe kuma wajen karfe tara yaran gidan Alhaji Sani da shi kansa suka iso biki matarsa guda biyu suka shiga gidan goggon tare da direban su da ke dauke da katon akwati da wani a hannu goggon na ganin su ta tare su da murna saboda dama sun san juna Sun suna nan duku haka aka kawo masa abinci da abinsa bayan sun gaisa ne suke sai ga mata tare da alhaji suke yana kofar gida tace kina tun shigowar ku ba ku ga mini ba aka bar shi a waje bari in sa Isa ya bude masa ɗakin mujibi tunda an gyara ɗaki ta fita ta kira Isa ta ce maza ya bude ɗakin mujibi na zaure yayi wa alhaji Sani jagora ba ta nan za ta je su gaisa matan alhaji Sani suka nuna mata akwatunan da suka shigo da su suka ce in ji alhaji ya ce hada su da wasu mata kai kan gidan su muhiba wata wasa baki tace a a a lalle alhaji hado ta a akwati bayan kuɗin ku da ya ɗauko da shi to Allah ya saka masa da alkhairi ya ƙara buɗe an gode an gode ta saka hijabi ta sanu alhaji a ɗakin mutum bayan sun gaisa ka dinga zuba masa godiya yace babu komai naji ɗana ne zan kuma yi masa fiye da wannan dan ma abin ya zo a ƙarshen lokaci shi yasa ne kuwa an yi mata susa inda ke mata ƙarƙari. da ta gyara zama ta ce sai mhm. ma ka gani da alhaji in banda ana so a nuna min iyaka ta to su za a ce za a yi wa yaro aure cikin kwana biyar ba tare da sanin sa ba zai yarda ai yanzu an daina irin wannan auren wato su suna takamar yayyena ne su sannan su ne kannan ubansa su sa za su yi da darar nuna iko kuma an da iko a kansa ba su kaɗai ba alhaji sani dama haka nasiha ya zo yi mata inda ya tana adawa da auren sai ya ce ki ya haƙuri wannan abu da ƴan uwanki suka yi ba ne iko bane zumunci ne kike sanya kullu mai ƙarfi sai san babu wata mu'amala da ke ƙara ƙarfafa danƙon zumunci irin hada auratayya a tsakanin ƴaƴa in har za a yi haɗin domin Allah ba don sarai ba ko don wani abu na duniya da aka hanga mujib yaro ne na gari mai ladabi da biyayya idan ya dawo ina roƙonki ki ƙarfafa masa gwiwa akan wannan abun alkhairi da kawunansa suka yi masa nuna na'am da haɗin da aka yi masa shi zai ƙara masa ƙarfin gwiwa da riƙe amanar auren da aka ba shi haka Alhaji Sani ya dinga kawo mata nasoshi da nasihu akan ta yi haƙuri da hukunci hukuncin da ɗan uwanta suka zarta a kan ɗanta tunda ba hukuncin da zai cutar da shi ba bane ana sa ran alkhairi su biyo bayan wannan aure tare da jira'a mai albarka mutane na da duba kayan akwatuna da aka kawo lalluwa ne masu kyau da tsada kala goma sha biyar da hijabai da girilluwa a babban akwatin mai jinta kuma kayan safa ne damƙam masu kyau da tsada kowa ya ga kayan sai sun gaje su babu ma kamar takalma da jakunkuna masu tsada ne na gani na fada gwagwarin sada mata uku da matan Alhaji Sani suka tafi suka kai kayan ne ba a lokacin tana can dakin ina so je cike da sakauta da kai da suna mata tsaye irin kan da kai da kwalliyar da suka zauna suka tantada mata da wani leshi mai tsada da ni na ta dinko ta taho mata da su zuwa su kai a jiya suka yi mata stretching kanta da hannu Isra'ila da suka zo da ita tun ajiyan suke aikin gyara maniba, don hadurka da suka zo da shi suka yi mata sai kyau tamkar a rana ake ɓaro ta daga leda yara suka leko aikin da gudun suna cewa haddamu ni ba an kawo miki sababbin akwatuna masu kyau mutsuri ta balla wa yaran rara ce, wuce ku bani guri wato in zame ki daga baya ina asibiti take ba su labarin akwatin da aka kawo kala kala sha biyar kuma duk an tsinke su tsinke kuma magani na faɗa an ce kayan daga Gombe gidan uban ɗakinsa dan matansa ne ma suka kawo take gaya musu kai da take ina za mu iya zuwa mu gani take ne zai hana ki zo mu zo ku gani suna ɗakin larai. sun haka kai kuma za sun ga kayan su ma sun yaba sosai da ganin kayan kafin ɗan boko ni suka hada an tsara auren rashin da misalin sha ɗaya da minti ashirin na safe wanda a ɓangaren mujib alhaji sani ya sami halarta da wasu abokansa guda uku sai abokan mujib din na wanda ku har ma da na gwande duk sun sami zuwa mujib kuwa sun yi ta gwande. misalin wadannan yamma daga makaranta bayan sun gama abin da za su yi gidan Alhaji Sani ya iso a lokacin su kuma sun dade da dawowa don bayan sallah azhar suka baro duku gaba ɗaya su da jama'arsa da iyalansa wani abu ne yake daure masa kai tun yana garin ɗauko? wasu kusan abokansa suke kukuransa suna kawo su murna ya za a yi ɗaurin aurensa Dole dai yi murmushi kawai da ce musu ba su jira kyau ba auren ƙannansa ne za a yi idan suka yi masa musu haka ne yake haƙura a ƙyale su tun da su da zuwan nan tatsuniyar da suke masa a bakin wani ɗan gidansu ba amma da ya dawo ya ga alhaji sani ya ce yana son ganin sa sai ta fara rayawa ko da su ci da ya ɗauka abokansa suna gaya masa gaskiya ne to in gaskiya ne shi kuwa da wa aka daura masa aure shi da ya san duk ɗan matan aure. babu wanda ya ce yana na to ko gaban su ta sa an daura masa aure da shi da ni wajen aminiya ta hajji haila ta taɓa yi masa zancen su je ya nemi su kuma ya nuna baya ra'ayinka ita da da yi masa nasu dole ta hakura ta kyale shi Allah dai ya sa ba haka ba ne sai ka alaka sana a falansa ya dije shi yana mulki yake da gani ko abinci baka ci ba an ka kawai kai ka zo amsa kiran babanka da zaba kai yake na kasa cin abinci ne har sai na ga abin da ke an kare gonsa tuta ta ta ke yi. kan kai mai shi ne Alhaji ya yi dariya yake kwantar da hankalinka babu laifin da kai abin farin ciki ne ya same ka yaranka maza wato bafanni ka ka sun daura maka aure da ɗan uwarka muni ba a yau da hantsin nan mu ma ɗazu maka dawo daga dukkan mu duk da alhinin abin da ya ji ya ci alhaji aure ya fara haka har aka ɗora mini auren sana da labari ita muni ba ce mu kai mana soyayya da har suka ta wannan hukunci alhaji ya fuskanci mu ji sosai sannan ya ce yadda baka da masaniya aka ita ma yarinya ba ta da masaniya an sai da iyayenku suka yanke shawarar haɗa su sannan ne ita ma aka gaya mata to alhamdulillah ta halarci dan bata dace da iyayenta ba ana tayabanta da sa mata albarka saboda haka kai ma ina roƙon ka arziki da yi biyayya a gare su tunda na san sai biyayya ne kamar yadda aka yi ta sa mata albarka kuma ina fatan idan ka isa cikin gida ki ta sa maka albarka dalilin kayan musu biyayya kada ka kuskura wani cikin uwa ko abokai kai ko iyayenku mata wani yayi maka huɗubar iblis ka dukure wannan aure da aka kulla muku addu'a kawai za ta yi Allah ya sa hakan da suka yi ya zama alkhairi a gare ku baki daya ya ba ku zama lafiya da fahimtar juna da karuwar arziki idan mu zuwa sun kala na waɗannan nasihohi na uban ɗakin sa ai da sa ta so mu kisa masa kan kada ya yarda an yi masa ba daidai ba dan ta karamar yarinya an aura masa ɗan shekara biyar. duk da a garin su ta isa aure amma shi a nasa tsari bayan zai son ya aure ba ko da zai yi aure akalla sai ya kammala karatunsa ya samu aiki in so samu nema sai yayi muhalli sannan zai yi aure amma sai ga shi duk nasu tsarin da yayi an rushe haka al'amarin Allah yake sai kai wa rayuwarka tsari irin yadda kake so shi kuma in bai daidai da nasu tsarin ba sai ya canza maka idan kai mai imani ne da yadda da hukuncin Allah sai kai na'am da hukuncin da yayi a kanka dan hakika hakan shine alkhairi a gare ka idan ko ka bijirewa hukuncin Allah to tabbas za ka gaba daidai ba a rayuwarka shi ya sa mujiji ya yi sauran fatattakar sasan zuciyarsa da ke son ingiza shi ya yi wa iyayensa tawaye ta kira amanna da sasan da ke yi masa addini da yin biyayya yansu na gaban Alhaji Sani na nagode Allah ya sa hakan da suka yi shine mafi alkhairi kuma insha Allah na yi biyayya ba zan gutsuge musu ba zan amsa auren da suka yi ne sannan dubi Alhaji yace Allah ya yi maka albarka sai kan su ka iga dukkan yanzu inda dare bai yi ba sai Musa dare bai kai sai ya dawo kuma ka fara isa gurin kawun Nika ko akwai wani bayani da ya fi maka yace Alhaji ko za a bar ta sai saboda yamma ta yi kuma wallahi a gajiya nake sosai yace eh na san a gajiya kake ba komai ka yi hakuri ka isa dukkanu na riga na yi wa iyayen naka alƙawari da zaran ka dawo yau zan turo ka babu komai ta suka duba musan a waje ku tafi na luba hannu a aljihunsa ya ɗebo kuɗi dubu goma da miƙa masa yace na wannan kanki ko za ka bukata Allah ya kiyaye hanya sanin ba ya son idan ya bada kuɗi a cikin ka shi ya samu jiya sa hannu biyu ya amsa kuɗin tare da yin godiya sannan ya fito ya shiga cikin gidan Alhaji don yi sallama da iyalansa a babban falon gidan ya iska matan gidan suna ganin sa suka so mu Da daga ango da ango na ɗanyen murmushi kawai ya ce Sama na zo muku sallama ne alhaji ya ce lallai suna isa doku yanzu sai na ya bari ko gobe na tafi ya ce gidan tafi ce ba ka tafi yanzu tunda dare bai yi ba kuma hakan ke wa da iyayenka kayan na'am da haɗin da suka yi maka nan da matan suka yi maka nasihohi sannan ya fito ya nufi ɗakinsu dake a harabar gida. tare suka gane aminansa dan wajen Alhaji Sani tare suke karatu a jami'a amma kowa da fannin da yake karantawa ko kana su kwance bisa katifa da laptop a kan ruwan cikin sa yana sarrafa ta ya dubi mutum yana dan murmushi yace hango kenan ango ka sa kamshi daga shigowarta a ya amsa bakoncin kamshi ta dan haraye ce ce arzan san har da ta dai su sai yau. wato har da kai za a yi mini rufa rufa a daura nan aure ka ka yin waya ta gaya ni wato idan na dawo na ji ko Yusuf ya ce sai da wakar aboki na wallahi Alhaji ne da kowa na gidan nan kada ya ji an yi waya da kai to mai sauraro ba dai aure nan an ɗora da mujibi da muni ba kuma an yi wa mujibi nasiha wato uban rukunsa ya masa nasiha ya rike wannan aure bisa amana da gaskiya sai kun mu a cikin shirin na gaba za ku je da za ta kaya a cikin littafin nan mai suna wata kusan ni ma hamsa yi ji na nake cewa ko da labari Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.